iradiyo reka nongere ndabaramutse mwebwe mwese mubandanya mukurikirana radio isanganiro mwumvise ni kiganiro karadiridimba karadiridimba nakana kaji wabo mutirero no musi tuza kugaruka kuki uburundi n'amakungu imigenderanire ubu yoba yifashe gute mbehoho kugira imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu isubire gutotahara nka kera abarundi basubire uburundi nako busubire kubabwanya burunga ho kugwiki ni gikimwe bw'abarundi musanzwe muri mu mahanga mwofasha kugira imigenderanire isubire gutotahara hano mu gihugu ivyo nivyo bibazo tuzakuca kuca nino n'umutumire turi kumwe hano muri studio akaba ari ambasaderi Sipa Cyprien Mbonimpa yabaye yaserukiye uburundi buruseli mu bubirigi kuva mu mwaka wa 1980 kugeza 1985 asubira serukira Burundi ipari mu gihugu cy'u Faransa kuva eh, umwaka wa 1985 kugeza umwaka wa 1987 eka yaranabaye n'umushikiranganje ajejwe ibyo twakwita imigenderanire y'u Burundi n'amakungu kuva umwaka wa 1987 kugeza umwaka wa 1992 numuhumure akabiriwe aza kudufasha cyane cyane dufatikanye cyane na mwebwe musanzwe muri mu mahanga kugira turabe ukuntu Burundi bwosubira kuba uburundi bwizegwa na bose na cyane cyane mu bijanye n'imigenderanire kino kiganiro kikaba kigiye kuremeshwa nanje Medar niyo nkuru gigahagarirwa na Ernest Pablo Bajuwabo mu bihinga bw'ivyuma ni si, mm, ni Toussaint Mboni Aime Toussaint Mitebutsi murantunga hama mukanya gatonya duca tubanza kumviriza bamwe n'abandi bo mu ntara ya Cibitoki usanga begereye na cyane cyane ku mipaka aho usanga nabone baza kutubwira uko baba babayeho canke uko babifuza ko baho naho basanzwe begeranye na twebwe nyine hama itelefone ni bibiri na kabiri bibiri na kane tandatu na gatandatu ubusa kabiri bibiri na kabiri bibiri na gatanu ne na gatatu irindwi na gatanu ubanza akamenyetso ko guteranya ugacugira amajana abiri na mirongo itanu n'indwi ugacugerageza izo nimero zibiri Ernest Pablo Wagiwa bari hajya aca kwakira nibutse yuko ari ku barundi gusa bari mu mahanga mwebwe muri hano mu gihugu ntimwemerewe kwakura Hama imbere yuko tuja mu kiganiro nyezina reka dukurikire abarundi basanzwe bari mu ntara ya Cibitoke n'intara yegereye u Rwanda aho basaba yuko imigenderanire yoba myiza hagati y'ivyo bihugu bibiri reka tubakurikire kubera ko uburundi bwikeka u rwanda u rwanda rukikeka uburundi rero kugira ngo ibyo bihere twebwe abanyagihugu umurundi aje mu rwanda amahoro umunyarwanda aje mu burundi amahoro atahuka amahoro atakwikeka nataki je mbona yuko mu by'ukuri ubumwe bwa afurika bworungika umugwi ujejwe ibyo bibazo ukabanza ukaja mu Rwanda ukaraba ko mu by'ukuri ibyo bintu uburundi burega u Rwanda ko ari byo niho bozoca babahuza bakabereka ko mu by'ukuri nimba ari byo bagahanura umwe wese muri ibyo bihugu kumva impanuro hama bakaraba umuti ubereye hagati y'u Rwanda n'u Burundi woboneka kugira ngo ugwikekwe ruhave je mvuga nti nihaboneke abantu canke cyanke igihugu cyanke umugwi utowe nawo ni ushobora guhuza inki uburundi n'u Rwanda bakongera bagashyira hamwe bakongera bakanywana n'u Burundi bogira imyumvikano bagashyira hamwe kugira twese dukorere hamwe buri umuntu azaranga urutwiwe yironye utwajya ariko ntabwo baza baduturubika ibi rero biri onivo eh, mu rwego rw'igihugu nuko bakwicara hamwe bakumvikana perezida w'u Rwanda perezida w'u Burundi bakicara bagahamagarana bakicara kubera ko bahora bavugana byinshi bazananye kuri byinshi kugira ngo twebwe abanyagihugu turi ku mipaka tumeregwe neza ntituzoje mu Rwanda ngo batwiruke ko ntituzoje nibu abanyarwanda ntibazoze no tubiruke ko ngo tubabona ko ari abansi nicyo cy'ukogo hanyuma icyo mbona aha muri nta cy'ibitoki imigenderanire y'u rwanda n'uburundi imeze neza nta ziko zihasha mbona nta zihari gusa amajambo niyo atubaka kuko mu gihe baguma bavugana amajambo baterana amajambo yo hirya no hino icyari kuba cyiza nuko bo kwicarana hamwe bakayaga bakavugana bagatorera umuti hamwe hanyuma ibintu by'amajambo jambo bikahava tukubaka igihugu cyacu kuko Burundi burakeneye ibyo buhaha mu Rwanda telefone ni bibiri na kabiri bibiri na kane tandatu na gatandatu ubusa kabiri canke bibiri na kabiri na gatanu ne na gatatu irindwi na gatanu ni kuri wewe umurundi canke inshuti y'uburundi usanzwe uri mu bihugu byo hanze kugira ugira icuterera na cane cane muri kino kiganiro karadiridimba reka rero imbere y'uko tugarukana cyane cyane ku bibazo mwumvise bamwe bamwe ari bibazo cyangwa ibyifuzo bipfuza kuri abo banyagihugu usanga baba ku mipaka aho twagarutse ku Burundi n'u Rwanda tubanze tugaruke muri make turi kumwe n'umutumire nababwiye yuko yigeze guserukira Burundi i Buruseli araserukira Burundi i Paris arongera araba umushikiranganje w'u Burundi ujejwe imigenderanire n'ayandi makungu nawe suwundi ni Cyprien Bonimpa tugarutse no muri studio mbe mugereranije kuraba ubu uburundi n'amakungu imigenderanire yifashe gute muri rusange eh, murakoze si ikibazo cyoroshye kuvuga amajana makeyi eh, cyane cyane kubera yuko ntari ku butegetsi hari ibyo ntashaka kumenya eh, kuko igendera kukuruze mugabo rero nsanzwe n'umuntu yihweza ibintu nsanzwe nigisha muri za kaminuza mu byerekeye iby'imigenderanire ndigisha muri za kaminuza ngazi bujumbura hari ibintu rero eh, kenshi na kenshi abantu baza bararabira ko eh, iyo ugomba kuraba kugira imigenderanire myiza n'ibindi bihugu eh, hari icyo bita le principe de coherence ni ukuvuga iki mu kirundi ni ukuvuga yuko ishusho ushaka ko bakubona ko hanze ntiribe hari iryo ufise iwawe mu gihugu mm. baryo ko guserukira mm-hmm. eh, eh, uko bakuvuga mm. eh, hanze ntibibe ariko umeze mu gihugu ngomba kuvuga iki urabona nk'ubu hoho amakuru aragenda cyane mm. ushobora kuba ufite nko guserukira muri amerika mu bufaransa mu birigi hagomba kuvuga neza ingendo umeze ariko abo nabo uri kurabwira bafise abantu babo baserukira i burundi babona ibintu mm. eh, ugasanga rero iyo mvugo uri kuravuga niyo bidahuye n'ibyo abandi babona mm. eh, bagira bati mm, si ibyo ibyo tubwira iki nakubwira yuko eh, nk'igihe mu gihugu iwawe hari ibintu by'ingorane abantu bari baragwana intambara muri make intambara mm. abantu bicana abandi bahunga biragoye mm. eh, akaroro nk'ibi hariyo nk'ibihugu muri afurika usanga byifashe neza kubera ko uko byifashe mu gihugu hagati niko no hanze babibona mm. fata nk'ibihugu bya gana fata nk'ibihugu bya senegare fata nk'ibihugu bya botswana na afurika y'epfo nuko hazaraca mu hari ibihugu rero usanga bifise umwifato eh, hagati mu gihugu umeze neza ku buryo byorohera n'abaserukira icyo gihugu guserukira uko bavuga n'ibyo abandi babona bati ibyo uvuga n'ibyo ibyo kubera baba bafise ababaserukira eh, ibyo kuko ibyo uvuga nabo nyene none ubu hari amakuru menshi cyane mhm. ugiye kuvuga uti nta mahoro babona ko atamahoro ariho biragoye nicyo gituma uteza kugira eh, inyifato mu gihugu hagati yorohera abaguserukira abutumye hanze kugira ngo baronke icyo bafatira ko mu kuvuga ukuri uri mm. mwe mwaraserukiye uburundi na cyane mu bihugu biteye imbere urabye ububirigi canke ubufaransa mbere ububirigi ni n'igihugu kiri mu byakoronije uburundi mbe mugereranije iyo myaka ya 18 n'ubu 1985 mubona hari isano byaba bo eh, hamye haba ibihe bitoroshe mhm. hagati y'ibi bihugu eh, eh, bibiri yego tuvuge nk'ububirigi n'uburundi harigeze kuba tuvuge ngiye twikukira imbere mm. yo kutwikukira gasore agapfa mm. hanyuma harimo ababirigi babigiyemwo mm. icyo harabaye icuka kibi cyane hagati y'uburundi bubirigi hanyuma turagira ingorane bitandatu na gatanu aho nyene haraba ingorane harasira kuba ingorane irindwi na kabiri umwisi wa Gaza nibaza yuko Eh, benshi baravuze byakoze byiza ariko eh, nk'uko benshi babivuga bujya mu ntwaro hari igihe ibintu biba byiza bikagera neza akaba n'ibindi bikorana muri icyo gihe rero bica bituma imigenderanire ofisi n'ibihugu itagera neza ndaguye nk'akarorero nk'ubu fata nk'ubu kuva muri eh, ibihumbi bibiri na gatanu mu bihugu bya buraya bijya bihugu mirongo ibiri n'umunani bigize ubumwe bwa buraya byose mhm. ntibize uburundi kumwe mhm. ufashe nk'igihugu cya polonye nk'igihugu cya cya cya burigari cyangwa ibindi biraza uburundi mugabo ntibibuzi nkuko abirigi babuze ububirigi buraza uburundi kubera yuko baradutwaye eh, kuva kera nicyo gituma eh, nk'iyo hari inama y'abanyaburaya eh, bavuga iby'uburundi umubirigi icyo azovuga bazocumviriza niwe yabwirizwa no kuba ku kandi kandi iyo ugize imana akaba akuvugira neza ariko aragufasha Eh, biragufasha cyane ni nk'iyo naho ugenda muri za banki mondiyare Eh, ubufaransa hahagaze mu ishyirahamwe rya buraya bakavugira nka Côte d'ivoire bakavugira nka gabo bakavugira nka senegare birafasha bigiye muri za banki mondiyare bigiye muri za nasiyo zini umufaransa akavuga ati gerageza ujya mu mufashe birafasha natwe nicyo gituma ibihugu bya burayi uhereye ku bubirigi n'abandi turafise inyungu yo kugira ngo tugume tuvugana neza habaye ingorane eh, ku buryo rero kubajije kwera hariho bamwe n'abandi wasanga bamwe baza guhumuriza bati ntibicika abandi bimeze neza ugasanga mugabo muri ya leta nyine isanzwe irimo ababirigi ego mugabo harashobora kuba nk'umuntu eh, atitire individuweri mm. avuga ku izina ryiwe mugabo hagaze ku nyungu z'igihugu z'ububirigi hoho mubona byifashe gute bo je nibaza yuko imigenderanire si cyane nibaza ko igihugu tanzania ngira ngo gushika ubu mbona bigenda neza hariho ingorane mbona muri iyi minsi hagati Burundi rwanda mm-hmm. ariko n'iyo ndayibona eh, kuva igihe habereye impunza barundi bagiriye Rwanda rwanda baragaragaza gusura mu rwanda ku nguvu eh, hanyuma eh, mbere n'uburundi butabizi hanyuma u rwanda rukavuga yuko ari twe tubashigikira mm-hmm. ndabona igihe mu myaka mirongo icyenda igihe fpr itangwa kugira intambara abanyarwanda baratwagiriza yuko ari twe tubaha z'ikindi gihugu ziri iwawe biratera ingorane ubu rero ndabona kuva abarundi bahungiye mu rwanda hari ingorane eh, ndabona inzandiko leta y'uburundi yasohoye ivuga yuko u rwanda ruramereye nabi eh, jewe nta byemezo mfise ngo uvuge ngo nibyo cyangwa si ibyo kuko nta bushakashatsi ndakora mugabe ikintu jewe kinovuga mm. ingorane zirashobora kuhaba Eh, icyo nama mvuga ni uko ingorane zihabaye hagati y'u rwanda n'uburundi harabaye ingorane nyinshi kuva muri mirongo itanu n'icyenda eh, mirongo irindwi mirongo umunani mirongo icyenda hamwe ingorane hagati y'u rwanda n'uburundi mwaba mm-hmm. izo ngorane umuti wazo ni uyuwe n'umwe gusa ni uko abantu bavugana mm-hmm. n'abaperezida bagahura naho mbona kuva kuri ba micombero guca kuri ba bagaza guca kuri ba buyoya hari ingorane barahura n'abatekereza b'u rwanda bakavugana ubu hariho n'uburyo bwinshi cyane amatelefone sinumva ingene hagati y'abategetsi b'u Burundi umengwa dialogue dialogue ntayari mhm. kuvugana nukuvuga yuko batashira imbere kuvugana mm. jewe nibaza yuko kuko navye nta wundi muti numwe uzoronka eh ukuye yo kuvugana mhm. kuko jewe ndiko ndibaza ndavye eh, eh, ndaguhe nk'akarura nk'aba bantu aba bantu birukanywe ejo bundi birukanwa bava mu rwanda mm. erega erega iyo abantu bavugana hari n'aho bavuga bati muraza mutora abantu bayo mhm. uravyumva mhm. mukavugana hanyuma bakavugana hakubiri birukana bakagenda badatekeye erega baravugana hanyuma namakamyuka ugatwara mhm. ukabazana iyo muvugana ariko mutavugana urumva bica bigenda nk'uko byagenze eh. Ego aho turiko tugaruka ku migenderanire na cyane cyane y'u Burundi n'u Rwanda mwumvise bamwe mu banyagihugu basanzwe baba ku mupaka hari abavuga bati ngo ni haje umugwi wa Afrika ngo uja hagati y'u Rwanda n'u Burundi kugira abatore umurundi akaja bukakurya uravye rero ndakubwira ibintu by'imigenderanire hajya bavuga babona kumenya n'ibintu byerekeye abakuru bo hejuru mhm. me abanyagihugu ni bababara mhm. kuko uyu munyagihugu afise umwana uh, yamajabuk hakurya akavugana n'aka ejo bakamubwira bati ukaramukurabutse ibara riraguye nicyo gituma ngira nti ku neza y'abanyagihugu bari ku mupaka ni byiza ko abategetsi bavugana ntihagire umuntu eh, kuko urabona hari n'abagorobeza hakurya hakurya y'umupaka cyangwa icyo kibazo kumbura usanga kiba kirengeye eh. bajya batwara eh, kuri burya bujya butumba canke baba babayeho canke mbere najya ama najya ama province abayegeranye ivyo byo byo ivyo byo eh, biva hejuru mhm. hejuru bata bata batategetse bajya batwara eh, hasi kukubigira nibo bigira mugabo nibaza yuko na uri umutegetsi utwara ikomine y'i Burundi mhm. ubusanzwe usanzwe uzi ko abantu bawe utwara bahama bacabuka hakurya bakaja bakaja kudandaza bakaja kugira utwa twakora byose Eh, kandi kenshi usanga abenshi ari abatunzwe n'iyo komerise bita komerise furondariye hagati hagati y'imbibi mhm. nicyo gituma rero niko ndavuga nti ntibagerageze uburyo bwose bavugane barabe ko ibyo bintu ngo bitorere umuti mhm. nta wundi muti uriho uruta wo kuvugana Ego ikiganiro ni karadiridimba karadiridimba nakana kaji wabo ni ikiganiro cagenewe mwebwe mwese mudukurikirana muri mu mahanga mwumva ikirundi mwebwe abarundi canke inshuti Burundi mwabaye hano mu Burundi mwumvise ko tuko turagaruka ku migenderanire y'u Burundi n'amakungure ka mu buhinga bw'ivyuma batumirire mu matwe hama tushe tugaruka hano muri studio umuririmbyi ati nkunda abantu bakunda abandi ngo nkunda abantu bayaga amahoro ikiganiro ni karadiridimba ni bibiri na kabiri na kane na gatandatu ubusa kabiri canke na kabiri na gatanu ni na gatatu irindwi na gatanu kuri mwebwe abarundi canke inshuti Burundi mutari hano mu gihugu ariko mukurikiranira hafi politiki Burundi. mutiro no musi turiko tuyagaguki turiko tugaruka ku migenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu muri rusangi aho naho twagarutse ku migenderanire y'u Burundi n'ibihugu dusanzwe duhana imbibe haba na cyane cyane twavuga u Rwanda kuko ari go mu misi yahera hari hari ukutumvikana hagati y'ibyo bihugu bibiri turi kumwe na ambasaderi Cyprien Bonimpa tugarutse hano muri studio ambasaderi ubu turabona si mu minsi Heze ubu twavuga yuko hatanguye kuza nk'umuco canke agaco kumbure nuko atari munini cyane kuko bamwe n'abandi bavuga bati uko bimeze ukuntu ku Burundi ntibobuta burimo abarundi burimo abanyagihugu hmm. hariho impunzi zimwe zimwe usanga ziza zirava mu Rwanda naho hatari nyinshi mugabo ugasanga hariko haraza akantu k'akariro gatonya none muri rusangi ibyo byo byo bifise insiguro iyi erega ibyo ni ibintu byumvikana iyo umuntu ahunze ahunga kubera ko afite ubwoba mm-hmm. eh, mu gihe rero cyane cyane nk'abantu bari mu rwanda uba ntibahungiye kure cyane barafise abantu basize ino baravugana iyo yumvise hari agahengwe eh, ariko byose ndakubwiye nti biva ingene ibintu ngaho iwacu byi Eh, bimeze kuko uyu muntu yagiye afise ubwoba yagiye atinya atinya abona ko yohava apfa agifise ubwana zogaruka hmm. mugabo mu gihe ibintu byogenda neza bakabona yuko dufate nk'ibiganiro byatanguye eh, hamwe tugira imana ibiganiro bikajya imbere hagira ikintu kivamwo umutekano ukagaruka ikindi baza ko abahunze bose bugaruka nibyo nibaza Mm. ego mufise icyo mubaza umutumire wacu cyangwa mufise icyo mutererana cyane cyane kuri mwe bw'abarundi musanzwe muri mu makungu ni 2002 2004 gatandatu ubusa kabiri canke 2002 2005 ne na gatatu 7 na gatanu gatanguza akamenyetso ko guteranya ha hamuga cugira amajana 250 nindwi ni mu kiganiro karadiridimba e, turacari kumwe na Cyprien Mbonimpa mbega hoho kugira imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu isubire gutotahara muri rusange tutagarutse kuri ibi bihugu duhana imbibe mubona hokoguye eh, birumvikana ko hashobora kuba ari ikintu kumbe eh, gikenewe yuko bogikosora mhm. bakacyandika ukundi byose birashoboka mugabo bumvikanye bari bumvikanye bumvikanye bakajya inama nk'inama eh, nk'iyi nama yatanguye arusha ni inama nziza twese biratunezera turifuza yuko bagira ikivamo mhm. ni uko gusa mugabo urumva none wumva bizogenda gute mm. eh, mbe ku makungu hoho kuko naho baba bafashe ibigwanisho mm. urazi uko iyi nkoho cyangwa iki atari zo bakora nyinshi ziva mu bihugu eh, ibyo twakwita by'abazungu bisanga nabyo bifise mwo uruhara mm. bo bo bokora iki kuko nabone na bagenzi b'uburundi ni inshuti Burundi burya mu bintu muri izi ntambara ziza mu gihugu hagati yego abo hanze barafasha umuganda kubwira igihambaye ni uko bene igihugu bonyine bajya hamwe ni nko mu rugo rw'abantu bubatse ndakubwire eh, umugore n'umugabo batagiye hamwe ngo bavugane ntawe uzi uko urugo rwabo mu kibanza cyabo ntibishoboka abo hanze bofasha ni nk'uko ariko barafasha ibiganiro abo hanze barahanura eh, hariho mbere n'abashaka gutera guterera ibigwanisho kuvuga ati eh, rondera amahoro ntihasubire kuba ubwicanyi ntihasubire kuba iby'akarenganyo none kugira ngo ni ibintu ni canke gira ibiganiro mhm. gira ibiganiro cyemba ko atari ibintu basaba bidashoboka bidashoboka ego ikiganiro ni karadiridimba mu minota itarenga cumi n'itatu kizoba kirangiye ngira nico mwumvise cyane agarutse muri kino kiganiro ndiko ndemesha ndi kumwe na ambasaderi Cyprien Bonimpa dusigaje iminota itarenga umunani turiko turarangiza ambasaderi turabona yuko bimwe bimwe mu byasabwa n'amakungu aho twavuga nk'ibiganiro byatanguye yarusha byatangiye ku munsi w'ejo tariki ya mirongo na rimwe mbega ubu twavuga yuko Burundi bugiye kuharonkera akoyogo Eh, bakumvikana bazoganira bari bo urumva haracyarimwo ibintu bitari bike muganga reka twibaze yuko bazokumvikana bagahana n'umwanya bizomara ndimara imyaka myinshi kuko si baza ko tuzomara imyaka ngibiri twamaze turi yarusha njye nibaza ko ibi by'ubu bashaka bikamara iminsi mikeya muri iki kibazo cy'u Burundi bamwe bavuga bati naho byoba nibigira ukuntu bigira kubera inyungu za bamwe n'abandi muri ibihugu mm. bisanzwe byabe bidukikije canke ibihugu byo muri za hariho ivyo byo eh, no kumenya ko turi mu karere ibihugu bya rutura bi eh, biraba cyane ingorane mu gihe cyose habaye impunzi zaba impunzi z'u rwanda ziri mu burundi cyangwa impunzi z'u burundi ziri mu rwanda eh, haraba ingorane haraba ibintu byo kwikekana iyo rero hari ibintu byo kwikekana rero umuti wo kubigira ngo eh, umenye ukuri nuko muvugana hmm? muri icyo gihe murashobora gusaba abantu bo hanze eh, ataho bahagaze bakaza bakaraba bakaraba kuri aho kuri ibiri no mu byasabwe na bamwe mu barundi eh, hanyuma n'ikindi urabona urabona uburundi bavuga buti abanyarwanda muri ko muraha ibigwanisho impunzi z'uburundi ziri mu rwanda n'ibyo nyine eh, bisaba yuko abategetsi b'u rwanda abategetsi b'urundi babivugana bakabivugana umwe wese akavuga ati eh, bakayaga hageze aho bagira bati turondere umuntu twizigiye turondere abahinga twizigiye bazi baturabira ibyo bintu berekana aho kuri kuri njyewe mbona yuko aricyo cyonyine cyotuma ukuri kumenyekana kugira ngo ntibasire kwikekana biri ko biradindiza ibi n'ibindi mbere ibiganiro byo byo ni mu inzira y'uko nabyo bishobora kudindira bivanye n'izo nyungu za bamwe n'abandi eh, warumvise warumvise mbere eh, ikibazo cy'i Burundi igihe bari baragiharira muri eh, mu nama ya oni yujuje umutekano mhm. warumvise ko abarusiya n'abashinwa batumvikana n'abandi n'abandi abanyamerika cyangwa abanyaburaya eh, ibyo birafise insiguro ni ukubera yuko ubwa mbere hoho